Dobro. Kao što je već najavljeno, večerašnje predavanje nosi naslov malo drugačije nego što je napisano. Tema i naslov večerašnjeg predavanja je hadis došao sa vam sa klanjem. Odnosno, ovo je dio hadisa, u kojim je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja mašare kureš pozadi nefsi bi jedi lekad džitukum bi zeb o kurešije tako mi onog u čijoj ruci moja duša došao sam vam sa klanjem Znači, večerašnja tema govori o istraživanju seneda ovog hadisa, njegovih rivajeta i onog najbitnijeg, a to je značenje ovog hadisa. E, zašto je ova, ovaj hadis i ono što nosi sa svojim značenjem bitan, e, na samom početku bih to pojasnio sa jednim pitanjem koje mi je došlo u kojem jedan brat pita o značenju Gadisa hadisa e, međutim e, način kako je Pa, e, u, u samom pitanju u jednom od pitanja jel mogu nastaviti dalje e, došlo je znači u pitanju da e, kaže brat nakon nazivanja selama kaže tako e, kaže pa što kaže e, tako ti Allaha možeš li mi pomoći oko jednog hadisa koja je pouka u njemu ako je ima, a vjerojatno ima, je tako? Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije ništa govorio tek tako. Kaže, radi se o hadisu, e, kada je Uqba ibn Ebi Mu'ajt oborio poslanika sallallahu alaihi wa sallam i počeo da ga davi odjećom, pa, Ebu Bekr prisko, pa je Ebu Bekr preskočio u pomoć i odbranio ga i nakon toga prolazići pored glavešina Kurejšija, poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, o skupinu Kurejšijska, ili o skupinu Kurejšija, tako mi onoga u čioj je ruci moja duša nisam poslan nego da vas koljem. Tako je prevedeno ovdje kako je naveo ovaj vrat u pitanju i kaže dalje i pokazao rukom preko vrata. Hadis bez e, ovog teksta bilježi i Buharija, ocjenjen je, e, znači ovaj prvi dio hadisa, mimo Buharija ocjenjen je kao, e, kao dobar i kaže sve to okej. Okay ali mene interesuje ima li neka pouka u ovom hadisu i koja ako ima ili kako se ovo može tumačiti. Pa nastavlja dalje, kaže, jer poslanik sallallahu alaihi sallam je poslan kao milo svjetovima, a ne da, ga ne, a ne da nekoga ubija. Pa mi ovakve riječi nekako izgovorene, a bez e, poznavanja pouke ili mudrosti u svemu ovome, nekako, e, mi, e, nekako mi mogu da ubaci pogrešnu sliku na najbolju, na milostiviju i sve drugo naj, naj, naj, kada je, e, e, koja ikada zemljom podila. A ne, bi, ne bih ni... E, a ne bi ni Allah milosti, barem kako ja razumijem, poslao nekoga samo da kolje i ubija. brate, možeš li mi pomoći oko, ovog, oko ovoga, tako ti Allaha? Kad sam čuo ovaj hadis, e, kao, da, kao da mi je neko nož u prsa zabao, znam da nije moj poslanik, znam da nije moj poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslan da ubija i kolje nego da širi ljubav i milost među ljudima i ne mogu nikako da da hadis shvatim ovako kako stoji ovdje vjerovatno ima neka pouka neka, e, neka mudrost u ovim riječima naravno e, na kraju Allah zna najbolje i onda je završio sa, sa pitanjem znači e, iz ovog pitanja se zaista razumije ozbiljnost i bitnost E, govora o ovom hadisu. Naime, sa koje strane? Jel? Sa strane, recimo ako uzmemo u obzir e, samo, e, samo ovu potrešenost osobe koja, koja je poslala ovo pitanje, da je duboko dirnuta i pogođena ovim hadisom, da se on, da se on pripiše poslaniku sam da ga on rekao, i da a, ima to značenje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa klanjem i ubijanjem. E, sa jedne strane znači bitnost o, govora o ovom hadisu dolazi sa te strane što što možemo naći u praksi u stvarnosti e, da, da se ovaj hadis upotrebljava u neke, neke, neke neka tri e, konteksta prvi kontekst e, je od strane onih koji ovaj hadis e, uzimaju kao dokaz da je znači uzimaju ga kao dokaz da je muslimanima dozvoljeno da ubijaju ili bukvalno ili kolju uništavaju sve oni koji nisu muslimani pa to spomenju često na, na, na mjestima i u prilikama koje, koje, e, iz kojih se razumije jel, da je islam taj koji postiče na uopće na ubijanje svakog drugog ko nije musliman, čak i oni jel, unutar muslimana koji ako se ne slažu s, oni, e, s nekim drugima i tako dalje. Znači, hadis se koristi kao dokaz, znači, ova jedna, e, jedna strana, e, koristi kao dokaz za sveopće ubijanje onog ko nije musliman iz, onog, iz ugla onog ko, ko smatra drugu stranu da nije musliman svijedno, svijedno da li bio u osnovi kafir ili ga ova osoba tekvirila. E, druga oprečna strana, oprečno e, tumačenje ovom, ovog hadisa, što nalazimo u stvarnosti, u stvari, e, potpuno negiranje ovog hadisa u, u, iz dva ugla. Prvo, e, da je ovaj hadis slab, da nije znači vjerodostojan, da ne može biti e, da se ne može uzmat e, u obzir uopšte e, od o, opće poznatih ljudi ili učenih učenjaka koji su ovako ovaj hadis prišli mu sa ove strane a to je doktor šejh doktor Jusuf Kardavi kada govori o hadisu on ga je ocjenio slabim i kao takvog je neupotrebljivom u kontekstu da se uopšte tumači govori o njemu i e, pogotovo jel kažu jel e, E, kaže, kako kaže, jel, da je oprečan drugim šerijatskim tekstovima, te apsolutno neprihvatljiv, jel. E, opričan je samo e, e tekstu Kur'ana e, tekstovima, ajetima Kur'ana i tako dalje. Ili, ili drugi vid e, pristupa ovom hadisu, ako se uzme da je vjerodostan, oni koji ga, znači, koji ga tumače suprotno onom, ono, onom prvom pristupu, a to je E, da je ovaj hadis, ako, bi se uzeo da je vjerodostojan, da u stvari on ne znači da riječ zeb, džitokom bi zeb, došao sam sa, da zebhom, da zeb u arabskom jeziku, kaže, vraćamo na značenja e, riječi zeb e, u arabskom jeziku. Pa su onda, jel, pre, ta skupina je prevrnula sve, sva moguća značenja riječi zeb, pa su našli, jel, da ima mimo toga što znači klanje i uništenje, da ima drugih tri, četiri značenja u, od, od tih značenja, jednih značenja to eh, da znači eh, poučiti da poučiti nekom, dati, staviti nekom do znanja ili eh, naučiti ga nečemu i tako dalje i druge značenje pa kaže, elova hadis u stvari uopšte ne znači došao od skupina Korešijska došao sam vam tako me ono odlučio i ruci moja duša došao sam vam sa sa klanjem, nego došao sam vam da vas poučim vjeriti i e, druga je značenja e, zebha u arapskom jeziku e, što se može naći u rječnicima arapskog jezika znači ovo je ona druga druga krajnost pristupa ovom hadisu naravno ovu krajnost odmah jel možemo da, da kritikujemo a to je prvo da hadis je vidjet ćemo potvrđeno da je hadis da je prihvatljiv, da je dobar u najmanju ruku, da je vjerodostojan. E, to je sa strane koji smatra da, da nije vjerodostojan. Sa strane koji kažu da, ima, da nema značenje klanja, jel? E, odgovor na ovo je da u stvari čitav, čitav kontekst e, hadisa za koji je vezan događaj koji se desi oko Kabe e, ukazuje na to da ne, apsolutno ne može biti značenje njegovo mimo, mimo toga da znači jel, došao sam vam sa klanjem, sa propašću, sa obijanjem i tako dalje. Znači to je zaista ispravno, ispravno značenje, u stvari došao sam vam sa, sa a, ubijanjem, sa klanjem i u tom kontekstu, uništenjem. E, a što se tiče prvog tumača koji smo navili u stvari, da se, da se uzma ovaj hadis kao dokaz e, sa kojim se argumentira opravdanost ubijanja kjafira E, na svakom mjestu bilo gdje ohaljivajući se njihovo krv bez e, opravdanog šarijeskog razloga. E, također to je pogrešno ekstremno tumačenje i navešemo razlog zašto je ono neispravno, inšala. I ostaje znači ona, ona, e, ono, onaj treći pristup ovom hadisu i to je onaj ispravni. To je način koji uglavnom je na, na, na koji su učenjaci ovog umeta, komentatori hadisa, protumačili ovaj hadis a što je cilj jed večerašnjeg govora o, o, o, o ovoj temi. Naime, da se vratim na, na srž teme, e, riječ je u stvari o hadisu u ovom rivajetu, e, kojih bilježi u osnovi ga, jel, hadis prije sve bilježi ima Mahmed u svom usnedu, od e, Urveta, Ibn Zubeira, znači Urveta, e, brata Abdullah ibn Zubeira, odnosno sina e, Zubeira ibn Awama, on kaže da je razgovarao da je upitao Abdullah ibn Amra, ibn Asa, poznatog ashaba, pitao ga je o, o tome, kaže, koji je to prizor u kojim su uh, Kurešije iskazali prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam najveći vid svog neprijateljstva. Da li se on sjeća nečeg u tom kontekstu? Pa mu je Abdullah ibn Amr ibn As radi Allahanu, ispričao ovo što govori o ovom hadisu. Kaže, naime, kaže, bio sam prisutan kada su se poglavari, najčasniji prvaci Kurejšija, e, kada su bili jednog dana okupljeni u Hidžru. A Hidžru, u stvari, to je, e, to je ona soba nenakrivena soba e, dio kabe znači e, kabu imamo na dio ozidan i nadkriveni imamo onaj pored njega što zove e, hijđr znači tu su sjedile korešije naravno ona nije ozidana nema, e, ima zid onaj manji i kraći znači i vidjelo se iz nje vani pa kaže e, sjedla je skupina korešija tu njihovi poglavari i spomenuli su Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kontekstu je koliko sa buraj sa njim u onome sa čime je došao. Pa su naveli jel, da je u stvari da im uništio njihove snove, da im je izvrijeđao njihove očeve, da je spomenuo mahan na njihove vjere, mušičke, da je podijelio njihov e, e, mekanski e, džemat, e, i kaže popljuvao je i, i, i, i, i uvrijedio njihova božanstva i kaže mi sa, veliki sabor i strpljenje imamo sa njim i kaže dok su oni to razgovarali između se kada kada se pojavi kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao je do Kabe i kaže dodirnuo je kaže čošak kabe, rukn, a zatim je tavaf, pa je, pa prilikom tog tavafa bi prošao oko njih, pored njih. Pa kada je prvi put prošao pored njih, oni su počeli da mu dobacuju neke stvari koje on inače govori u pojašnjavanju i objašnjavanju vjeri sa kojim je poslao Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, kada bi to spomenuli, kada bi mu to rekli, vidjelo bi se to na njegovom licu. Pa kada je prošao, kaže, drugi put, drugi tavaf, također su mu naveli neko od stvari na, u koje on poziva. Naravno, e, u smislu ismijavanja sa njim. Pa kaže, pa bi se opet to vidjelo na njegovom licu. Pa zatim je, kaže, prošao, e, učinio treći tavaf, i kada je prošao pored, pored njih, opet su, opet su spomenuli slično. Pa im se kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam okrenuo, pogledao u njih i rekao Tesma'una ja ma'šare Kurejš kaže čujete li me o skupino Kurejšija amma valladhi nefsu Muhammedin bi jedihi kaže tako mi onog učio je ruci duša Muhameda lekad džitukum bi zeb ja sam vam došao sa klanjem kaže u nastavku objašnjava Abdullah ibn Amr ibn As kaže ta te riječi koje je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio kaže toliko su izazvali izazvale ne, neočekivan moment kaže tako da nije bilo čovjeka među, to, među tom skupinu koja sjedla u hijđru znači unutar otkrivenog dila Kabe kaže a, e, e, tako je to djelova tako su djelovali te riječi na njih kaže kao da je ka ala ra'sihi ta'irun vakun kaže svako od njih je E, tako je se e, skamenio u mjestu i e, toliko je djelovao na njeg. Kaže da je bio pop, kaže, kao, da, kao da je ptica e, na njegovoj glavi pa ne smije namrdne. Do te mjere kaže da, da je to odvelo da je jedan da je neko od njih rekao jel uh, eh, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže insarif ya Abel Qasim idi kaže o Ebu Kasim u rivajetu je došlo da je Ebu Džehl rekao fe wallahi ma kunte džehula kaže tako mi Allaha ti nisi ti ne govoriš ovo iz neznanja znači ne govoriš ovo na osnovu neznanja I došlo u drugom rivajetu kod Ebu Nuajma da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ebu Džahlu wa anta minhum ti si od njih ti si od onih na koji se odnose ove riječi pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sallam otišao u nastavku rivajeta kod imama Ahmeda Pa kaže, sutradan isto se desilo, da su se oni okupili također u Hidžu, znači u, toj otkrivenom dijelu, u sobi e, otkrivenom dijelu Kabe. A kaže, Abdullah ibn Amr, kaže, ja sam bio sa njima. Pa kaže, pa su neki od njih spomenuli to što se desilo prethodni dan. I govorili su o tome. I dok su to razgovarali, opet se pojavio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sellem. I kada se on pojavio, kaže, pa kad se svi, svi su se digli i krenuli prema njemu i nasrnuli na njega. I rekli, e ente ledi te kulu, kada, kada zar ti rekao, e, bilo među njima i oni koji nisu pristupali tome, kada jesi ti rekao to i to, pa su spomenuli između ostalog i to što govori o njihovim božanstvima, o njihovoj vjeri mušičkoj. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve potvrdio ono što govori, e, što govori po pitanju njihove vjeri, mušičke i tako dalje. Pa kaže u ovom rivajetu je došlo kaže pa pa jedan od njih neko od njih je kaže uzeo svoju odjeću i stavio oko vrata poslanika sallallahu alejhi ve počeši da ga davi. Pa je, kaže onda Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu ispriječio se plačući rekao luna rajulan ay yaqula rabbi Allah zar ćete kaže ubiti čovjeka koji kaže moj gospodar je Allah zatim se kaže onu dali i kaže Abdullah ibn Amr kaže ovo je kaže nešto naj e, žešće najgore Eh, što sam vidio da su korešije uradili Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To on govori iz svog ugla. Eh, ono što nas zanima, znači, eh, zanima, nas ovo je znači, osnovni tekst hadisa. Naravno, onaj najbitniji dio hadisu, u hadisu u stvar su riječi, jel, ja mašar ja poreješ, valazi nefsu Muhammedin ili valazi nefsi bijedihi, valazi nefsi, nefsu Muhammedin bijedihi, lakad žitukum bi zebr, e, o skupino e, Kurešija, ili Kurešija sa skupino, tako mi onog u čio ruci e, moja duša, ja sam vam došao sa lebhom, sa klanjem. E, znači ovaj hadis e, koji smo navili, ovo je rivajet od imama Ahmeda kojeg naveo u svom musnedu. E, e, također e, ovaj hadis navode e, Ibn Hibban u svom sahihu, Bezar u, svom, u svojoj bilici hadisa i mnogi drugi jel, E, manje poznati e, manje poznate zbirke nama e, u u glavnom spomenu nekih pet različiti različitih rivajeta ovaj hadis od od i mimo Abdullah ibn Amr i drugi ashaba od Jabira radijallahu anhu i, mnogi drugi uglavnom što se tiče ovog rivajeta jel treba znati da je da su da je da su da je prije svega Ahmed Šakir, o savremeni učinjaka, znači Ahmed Šakir, egipatski poznati muhaddis, da je kada je radio tahkik e, musneda imama Ahmeda, da je ovaj hadis ocijenio prihvatljivim, vjerodostojnim. Također Šuja Barnaut sa svojim timom koji, e, koji, koji je radio na, na tahkiku e, musneda imama Ahmeda su ocijenili hadis dobrim, od stari e, eh, muhadisa e, eh, učenja Kejtemi u svojih mežbena za vajdi ocenio hadis dobri a, a, također sa vrijem učenjaka Ših Albani ovaj hadis ocenio vjerodostojnim a od poznatih živućih sadašnjih e, mlađih učenjaka hadisa e, Abdulaziza Tarifija e, on također ovaj hadis ocenio kaže la bese bihi znači da je dobar, da je prihvatljiv i da, da se može uzeti u obzir i e, znači od onih hadisa koji se analiziraju, istražuju, koji imaju svoje značenje, koji su prihvatljivi. To je što se tiče, znači, e, senada i ocjene hadisa, znači hadis je u globalu prihvatljiv i oko toga nije, e, nema spora. E, ono što nas interesuje u stvari da se vratimo da, na ono šta u stvari znači ovaj hadis. E, ja ću onako jel, e, letimično preći e, E, napraviti neku, e, neku kratku analizu, spojiti ukupno sa, sa sirom i okolnostima i događajima koji se vežu za ovaj hadis, da bi na kraju došli jel, do, pravog, do pravog značenja ovog hadisa. Naime, e, e one, ona, one riječi koji padaju oči u stvaru, u stvaru, u stvaru, u stvaru došao sam vam sa klanjem. I to je uglavnom riječ koje se, jel, koje se koriste e, kada se želi sa ovim, sa ovim dijelom hadisa nešto dokazivati i govoriti o njemu. E, znači ispravno je da obje riječi džitukum bi zeb došao sam sa klanjem da ove riječi imaju svoje ispravno značenje oko čega ne bi trebalo bi sumnje također treba znati da ove riječi nema, e, ne, e, nema povoda ni razloga da one da one podižu kako to kažu kod nas je podižu prašinu nedomicu i sumnju kod nekog od muslimana Eh, ili ako može eh, ako se možemo tako izraziti ni eh, kod bilo kojeg pametnog insana zašto iz kojeg razloga e, iz prvog razloga znači odmah direktno odgovorimo srž teme a to je da je da je e, smisao i značenje hadisa u stvari da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za sebe kada je obratio se toj skupini koja je tu bila prisutnima rekao je Znači, značenje hadisa da, da su stvari ovo klanje, došao sam vam sa klanjem, on se obraća određenoj skupini koja je tu sjedila i da se u stvari te riječi odnose na te ljude. Znači, odnose se na ograničen broj ljudi koji su tu bili prisutni. Odnosno, ko su, ko su ti ljudi? To su ljudi znači, koji su bili prisutni. Znači, to su eh, vođe i poglavari e, u Mekiju E, tako zvan jel eimetul kufr, vođe kufra. To su ljudi koji su ustrajavali na kufru u Allaha Đelešanu. To su ljudi koji su ustrajavali u borbi protiv Islama i njegovih sljedbenika. Znači ono doba u Mekke. To su ljudi koji su ustrajavali u tlačenju slabih i potlačenih muslimana. To su oni koji su e, koji su e, iskazivali i iskaljivali svoju bijes i svoju sržbu e, nad ženama, muslimankama, nad starcima i nad, čak i nad djecom. E, e, oni su oni koji su nastojali da ove iste, znači te slabe i potlačene muslimane u Meki, u to doba, da ih odvrate od te nove vjere, kako se oni nazivali, u kojoj poziva Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, e, i to na koji način su htjeli da joj odvrati na, na, e, sa, čak sa krvlju sa, sa e, plaćenjem sa mučenjem sa omaložavanjem ponižavanjem i svim mogućim drugim vidovima e, i načinima odvraćanja e, onih koji su e, e, počeli da slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam E, to su oni, znači ta skupina koja je tu bila kojima je poslanik sallallahu alajhi ve sellem obratio svojim riječima, rečima e, džitukum lekad džitukum izdeb e, došao sa vam sa klanjem to su oni stvari koji su ubijali e, ashabe Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem i to na najgori način oni su oni od njih znači među njima ima oni koji su koji su stvari uboli ubili uboli su meju ženu Jasira. Oni su, e, od njih su oni koji su ubili Jasira u njegovoj starosti. Oni su oni, od njih su oni koji su, e, koji su na onakav način e, kažnjavali Bilala radi Allahu anhu izlagajući ga suncu i vrelom kamenju. E, od njih su oni koji su planirali, radi na tome i htjeli da ubiju najbolje stvorenje Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. E, to su oni koji, znači oni onima kojima se obratio poslanik sallallahu alejhi ve sallam, koji su sjedili u hijđru, znači u, u otkrivenom dijelu Kabe, to su oni koji nisu nije, koji nije za koji nije bilo načina i metoda pačenja, činjenja zulma, e, i svega drugog u cilju odračanja od Muhameda sallallahu alejhi ve sallam, a da to nisu radili protiv onih koji su postali sljedbenici Muhameda sallallahu alejhi ve sallam do te mjere da su prisilili te, e, te e, nove muslimane, preobraćene u islam muslimane, sljedbenika Muhammeda sallallahu sallam, prisilili su ih da, da učini hijđu, prva hijđa koja je činjena u Habeše. Nije to bilo zato što što, što su htjeli za, eh, žudjeli za ljepšim krajem, nego da izbjegnu patnje ni podaštavanja i omalovažavanja od ovih kurešija kojima se obratio poslanik sa samim onim riječima. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je ovu prvu skupinu u Habeše, u Abesiniju, da bi tamo našli rahatlog i sigurnost nisu bili sigurne za sebe, za svoju vjeru, za svoje živote. Ovo su samo neke stvari, jel, teško ih je opisati, jel, to, su, to su teme, e, jel, pi, teme e, bi, biografske prirode i sire poslanika Salon Selen, e, tema za sebe, ali cilj mi je da sa ovim jel, stavim neku pokušan dočarati i napraviti viziju o kome se radi, koji su ti kojima je rekao poslanik Salon Selen ove riječi. Znači ovo je što se tiče toga kako su se E, o, kako su se obhodili i ponašali prema oni e, prema sljedbenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem a o njihovom jel e, njihovom kiburu njihovoj oholosti njihovom kufru njihovom širku prema e, gospodaru svih svjetova Allahu subhanahu wa taala to je to je priča za sebe to Allah džeshanu e, njihove stvari njihove riječi njihove prigovore njihove smijavanje Allah Đeršanu to spominje u desetine desetine ajeta u svojoj plemenitoj knjizi u Kur'anu. Plemen, e, u Kur'anu. I onda se, jel, e, nakon ovog, jel, dolazi do jednog, jednog e, bezazrednog pitanja, jel, e, zar ovi ovakvi zaista ne zaslužuju ubistvo? Zar oni ne zaslužuju ubistvo kako bi se muslimani Allahovi robovi sačuvali od njihovog zla. Kako bi se sačuvali od njihovog ezijeta? Zar ovakvi zaista ne zaslužuju ubijstvo? Zar nije znači od, od mudrosti, od zdravije pameti, da se sa ovima, da se sa ovakvima, koji ne razumiju osim snagu, žestinu, da se sa njima na ovakav način žestoko obhodi. Nakon e, e ti svih zavjera koji se pravi, tog svog zuluma e, e i svog ezijeta i svog Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ja ne znam e, baš hoću da kažem gdje sam, gdje, gdje tačno prekinuto, gdje sam, dok sam došao. Aha, znači, e, neko me što kaže, 5 minuta sam nije čuo, E, dobro, ponovit ću ovaj jedan zadnji dio. Znači, e, ne, e, hoću da kažem da sve, sve ovo malo prije, cilj ovog je e, cilj, cilj ovog je da, da se stavi do znanja da u stvari e, muslimani ne trebaju sebi dozvoliti da oni koji mrze islam i muslimane od kafira, što od kafira, tako i od munafika unutar njihovih redova, e, da ne smiju sebi dozvoliti jel, da ovaj hadis i ove riječi izgovorene koji bi došao sa sam sa klanjem da e, da budu jel strana prilazi pukotna sa kojih se može prići sa kojih se može prići muslimanima i dovesti u nezgodan položaj odnosno e, to se može desiti samo onda kada, kada se ove riječi izgovorene u hadisu, jel, kada se izvuku iz konteksta e, događaja kompletno koji se desio, pa tako jel, oni koji, koji govore o ovom hadisu i potrebljavaju ga u tom kontekstu e, kada žele jel, e, nanijeti, e, prigovoriti islamu, nanijeti mu, na, nanijeti mu e, prigovoriti e, e, navesti da je, da je ta mahana od islama i od samog e, njegovog glavnog misionara želi reći da da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem stvari e, na osnovu ovog teksta hadisa u stvari čovjek koji koji voli ubijanje prolivanje krvi koji voli klanje koji je došao i poslat sa tim i čak idu dalje jel, i navode jel, da je u stvari e, njegova sira, njegov život u stvari da je istorija muslimana e, e, sazdana i sačinjena od ubijanja, ratova i klanja naravno e, nije, nije mi cijed, niti ima treba biti jel, namjera da, da ovo demantujemo nego e, musliman ili muslimani uopće e, ne bi sebe trebalo dozvoliti jel da bude ovo jel e, da bude da bude ovo e, strana sa koje da je, sa koje se može e, priči i nauditi islam odnosno ovaj hadis treba i pri svega muslimani jel da rašiste sa sobom njegovo razumijevanje a to je da ga prihvate onako u stvari kako je došao u kontekstu događaja koji je spomenut a to je u stvari jel da da u pristupu ovom hadisu E, treba, e, e, treba imati u vidu dvije stvari, vrlo bitne stvari, a to je da prva stvar najbitnija, a to je stvari riječ izgovoreno o tom hadisu, došao sam sa klanjem, da imaju svoj kontekst, da imaju ljude kojima je izgovoreno, to su imetul kufr, vođe kufra i širka u meki, i da u stvari sam događaj je i odgovor na ovaj hadis i njegovo značenje. To s jedne strane. Sa druge strane, znači to prva sam vrlo bitna stvar. E, druga stvar, kada govorimo o temi, jel, e, e sa čime je došao islam u, u smislu ophođenja prema, prema nemuslimanima, prema drugim ljudima, prema onima koji neće da prihvate islam, naravno je uopće poznata stvar da, da smo mi, da mi muslimani, učenjaci i, i oni mimo njih, da su po ovom pitanju obavezni da, da gledaju sve šerijatske tekstove po ovom pitanju. Znači, svi šerijetski tekstovi koji, e, koji se odnose na ovo pitanje, cilj i smisao dolaska islama i šerijata, način opoženja islama i muslimana prema nemuslimanima, prema kjafirima, e, kada govorimo o toj temi, jel, treba se vratiti na sve šerijetske tekstove, a ne samo na, na jedan hadis ovaj ili i drugi sličan njima. Pa tako, jel, e, gledajući ovu drugu stvar, a to je svi drugi šerijski tekstovi koji govore o temi jel, opoženja prema nemuslimanima, prema kafirima e, oni u stvari daju taj, taj opći uh, princip eh, opći princip islama uh, u obhođenju prema, prema kjafirima. A ne da, da sebi dozvolimo jel, da, da, da tumačimo neke, neke osnove islama i šarijeta na osnovu jednog, dva ili više hadisa ili, ili ajeta. Pa tako imajući u obzir ove dvije stvari, E, naravno, jel, e, ako, ako ne budemo gledali ove dvije stvari, jel, ako ne budemo uzeli, uzeli u obzir ove dvije stvari koje sam naveo, nema sumnje da će mnogi od nas e, dovesti sebe u staciju da će, da će se izgubiti, da će zalutati i bukvalno i u prenesenom značenju. E, da ćemo čak dozvoliti e, e, da ovo bude šubha s koje se može prići islamu da će ovo biti stvar koju nećemo nikad moći sa sobom riješiti. Prvo tome, opet ponavljam, znači vrlo bitna stvar je pri, u pristupu ovom hadisu, e, prva, da se ova ove riječi hadisa, da se e, posmatraju u, u kontekstu samog događaja koji se desio, u, imajući u obzir onom, e, u, imajući u obzir kome je izgovorio Allahu poslanik sa ove riječi, e, a to nas vodi do vrlo bitne stvari, to je da sam događaj objašnjava i daje značenje ovog hadisa i ovih riječi. Druga vrlo bitna stvar, opet je ponavljao, ponavljao, znači ovo malo prije što sam ponovio, što sam naveo, a to je druga vrlo bitna stvar u pristupom hadisu, da kada, kada govorimo o, nekom, o, neko, o nekoj stvari e, iz ugla šerijata islama, e, mi moramo da uzmemo obzir sve šerijatske tekstove. Pa tako kada govorimo, jel, s, kako islam gleda na kjafir, na nevjernike, što u ratu, što u miru, kako se obhodi prema njima, na koji način e, treba da se obhodi, tako dalje. Znači, tu e, musliman, tu su učenjaci obavezni da uzmu sve šerijeske tekstove, a ne samo jedan, dva ili više hadisa. Pa tako, jel, e, u tom kontekstu govoreći, nema sumnje, jel, da, da, ne može, da ne smijemo sebi dozvoliti da, da nam neko pripiše nama ili islamu ili muslimanima e, tvrdnja da je islam u stvari došao sa ubijanjem. Da je islam vjera ubijstva, ubijanja i klanja. Uzimajući u obzir ovaj tekst Hadisa. Naravno, jel, suvišno je dokazivati suprotno, jel, opće poznata je stvar što kod muslimana, tako i kod nemuslimana što je dosiglo jel, jedan jasan, nedosmislen jepin, e, čvrsto ubjeđenje e, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem da je bio onaj koji je oprostio u stvari stanovnicima Mekke Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je oprostio stanovnicima Mekke ezijet koji su njemu činili, čiju veličinu smo malo prije spomenuli, u nekoliko momenta, i u nekoliko prizora, i na nekoliko načina. Evo jedan primjer, e, što bilješ Buhari o svom sahiju. Nakon što, je, što mu se desilo ono što se desilo i u Mekiji, i u Taifu, pa kada mu je došao, jel, kada je bio u, u, u, u Brdima, iznad Mekije. Pa kada mu je došao Melek Džibal, Džiba, uh, Melek Brda i rekao mi, kaže, hoćeš li, kaže da, kaže da sastavim, poravnam Brda, da Meku porav, da, da poravna, izravna, da, da sruši Brda na, nje, na Meku. Li utabbiqa alihum l'akšebein, li utbaq alihum l'akšebein, znači da sastavim dva brda iznad Mekke da, po, da, i, da poravna sa njima Meku. Odnosno da ubije stanovnike Mekke Pa šta mu je odgovorio poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Nakon š, znači, što je živio najveći vid ezijeta i poniženja. A što se desilo je nakon smrti Hadidže radijallahu anha kada je ošao Taif i poslije toga. Šta je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam Meleku? Erzu en juhriđe Allah min aslabihi men ja'budu Allahe vahdehu la išriku bin še. Allahu akbar. Kaže, ja molim, nadam se da Allah Đelešanu iz njihove kičme stanovnika Mekke da izvadi odnosno da, da dođu potomci koji će robovat Allahu subhanahu wa ta'ala koji će biti njegovi robovi i niči drugi i koji neće činiti širk Allahu Đelešanu. Neće mu pridruživati ništa drugo i badetu. Zar neko ko u ovakvom momentu ovakvo reaguje zar, zar mu se može pripisati da je onaj koji je došao sa klanjem, sa ubijstvima sa, i slične stvari ili koji se pripisuju najboljim stvorinima koji je hodilo dnjalkom. Također je poslanik sallallahu alim sallam je oprostio Eh, kjafirima, eh, vođama Kurejšija, koji, koji su činili toliki zulum muvinima. Eh, oduzeli su im, ukrali, opljačkali njihov imetak. Kada su oni, naravno, kada su, oni prisi, pod, pod prisilom učinili hiđu u Medinu, ne samo da, da, je, da im je poslanik samo oprostio njima, nego i čak, čak mnogi od njih je uzdigao, učinio ga velikim poslije toga, e, fino ga primio na lijep način, a mnogi od njih je e, potvrdio se poslije toga lijep islam. Mnogi od njih koji su znači, tada činili jezijet, nakon što im je poslanik sada sada e, prihvatio, e, njihovu teubu, njihovo pokajanje nakon oslobođenja Mekije kada poslanik sa sanem u, u hadisku koji bilježi muslim u svom sahiju, kada je došao prilikom oslobađanja Mekke, pa rekao, kaže, men, e, men dehale dare ebi sufjan fehuva ami. Kaže, ko uđe u kuću ebi sufjana, on je siguran. Allah. Naravno, bila je jedna grupica, oni koji su čini najveći jezijet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, za koje je poslanik sallallahu alajhi ve naredio nabroj po imenima naredio da se ubiju. I kaže uktulu toga i toga, ubijte tog i tog, nabroj nekoliko po imenima koji su činili najveći jezijet poslaniku sallallahu alajhi ve sellem. I, ka, I rekao kaže kaže uktuluhum walau ta'allaku bi sitri Kaaba. Ubijte ih pa makar se okačili za za platno Kabe. I opet se, od njih su otprilike e, dvojca ubijeni, a oni ostali su opet izvukli, pobjegli i primili su islam i spasili se i tako dalje. E, također stvar koja demantuje e, ono što se pokušava sa ovim hadisom pripisati e, islamu i muslimanima, a to je da islam došao sa obijanjem, sa klanjem i tome slično, nema sumnje da je to neprivatljivo ako po, ako pođemo od e, vrlo bitne stvari u islamu šerijata to je tako e, to je ona poznata džizija da je islam e, odnosno šerijat da je Allah šanu e, propisao da se prima džizija uzima džizija od svih drugih vjera ima razilaženje učenjaka da li samo je abijama i drugim uglavnom većina učinjaka smatra da se džizija prihvata od e, svih vjera e, da plaćaju znači određeni porez muslimanskoj državi da bi živjeli unutar muslimanske države znači e, šta, šta hoćemo time reći znači ne ubijaju se e, zabranjeno se čini zulum daju im se e, ogromna prava koja muslimani nikad nisu imali u, u kjafirskim zemljama Znači, kako pored ovakvog obhođenja i ovakve tolerancije prema, prema nemuslimanima unutar muslimanske države, kada je snažna i jaka, kako je može se reći da je u stvari islam došao da, da ubija ništava druge? Također, kako da se pripiše ova, ova, ova laž islamu i muslimanima i samom vjerovijesom sallallahu alaihi wa sallam, kada je a, sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam je sklopio sulh ugovor, dogovor sa židovima Medine prilikom osnivanja islamske države, muslimanske države. Sklopljan je dogovor i ugovor sa samim židovima Medine da zajednički žive da imaju takozvani današnji današnjim su život da čuvaju ugovor dogovoreni i da ne izneveri jedni drugi I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nikog ni, ni protiv koga od njih, protiv Židova Medine počeo borbenice borio sve dok oni sami prvi nisu pronevjerili i iznevjerili ugovor koji su sa, koji su potpisali dogovori sa poslanika sallallahu alejhi ve sellem muslimanima Medine. A sa druge strane gledajući jel, za zar nije jel Allah subhanahu wa ta'ala zar on nije sam u svojoj plemenitoj knjizi pojasnio jasnim i nedvosmislenim riječima šta je smisao slanja Muhameda sallallahu alaihi wa sallam u jednom ajetu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ I mi nismo tebe poslali osim da budeš rahmet i milost svim svjetovima. Eh, Ode Ibn eh, Đerir Taber navodi razilaženje kod Mufesira da li se ova rahmet sa kojim je poslan poslanik sallallahu sallam da li se odnosi samo na muslimane ili i na muslimane i na kafire pa je onda Ibn Đerir Taberi e, odabrao mišljenje koje ispravno ono što se prenosi Abdullah ibn Abasa a to je da se odnosi i na kafire i na muslimane da je poslanik sallallahu alaihi sallam poslat kao rahmet i milost i kjafirima i muslimanima. Također u drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa in فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ kaže u prijevodu značenja ovog ajeta i kaže i ako te oni o Muhammede jel, budu utjerivali u laž ti njima reci Rabbukum, vaš gospodar Zu Rahmetin Vazijat je onaj koji ima ogromnu, veliku neprocijenjivu neograničenu milost i rahmet što će to govoriti jel, onima koji utjerivaju laž A, znači Allah što ima e, milost i rahmeta i prema onima koji lažu na poslanika sallallahu sallam i utjerivaju ga laž i negiraju nubuvat njegu. I aj završa vola i uredu besuhani na kao milimu džemim i neće se Allahova kazna, ne može se Allahova kazna odvratiti, odbaciti, spriječiti od ljudi muđrima. Oni koji prelaze sve granice u zulmu i, i nepravdi, i zločinima. Ibn Kesir je nadugačko uh, tumači ovaj ovaj ajet, odnosno e, na vrlo jednostavan i lijep način ga tumači. Kaže, Rabbu kontu rahmeti vasin, kaže, riječi, uh, e, Allah subhanahu kaže, uh, reci, znači onima koji te utjerivaju u laž, od mušrika i židova i slični njima, da je vaš gospodar, kaže, uh, Eh, kaže ima ogroman rahmet i milost prema vama kaže ibn Kathir kaže eh, hada targibun lahum fi ibtigai rahmetillahi wasiati wa tibai rasuli kaže ovim Allah subhanahu taala kaže želi da da eh, da pridobi da podstakne mušrike, židove, kršćane i sve ostale da ih podstakne da traže Allahovu milost koja je ogromna A, a da, u čemu će, kaže, na, naći? U slijedjenju njegovog poslanika, sallallahu sallam, Muhammeda, zadnjeg vjerovjesnika. Volaju eh, reddu suhu anjen qavmin muđemin. Kaže, ovdje, kaže, Allah žanu prijeti. Prijeti sa onima koji se odupru, koji budu oprični onome sa čime došao uh, Hatemu nebijin, Rasul, uh, uh, Allahu poslanik, sallallahu sallam, pečat svih vjerovjesnika, E, ako se njemu odupru, ako se protiv e, njega budu borili, znači da je njihova, e, da, da se prijetnja prema njima može ostvariti. Također hadis koji bilježi muslim u svom sahihu u ovom kontekstu kada bilježi ga, prenosi ga Buhurere da je da je rečeno Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam kaže odu ala mušrikin kaže dovi protiv mušrika Znači, neko je rekao Allahom poslaniku, e, dovi protiv mušika. Dovi je Allahom Žešan protiv mušika. A dova Allahom poslanika, sallallahu alaihi sallam, se ostvarivala. I kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, je li dovio protiv njih? Ne, kaže, al, e, e, ono što se prenosi od poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je, da je dovio, dovio uopćeno protiv kjafira. Uopćeno protiv kjafira i pojedinačno protiv određeni koji su činili veliki zulum i koji su uh, pobili neke od ashaba i tako dalje, što je tema za sebe. Uglavnom u ovom hadisu, koji ima opće značenje, opće pravilo, kaže inni lem ub'ath la'ana, kaže ja nisam poslat kao onaj koji proklinje. Po innema bu'istu rahme, nego sam poslat kao milost i rahmet ljudima. E, sa ovim, jel, se opet može jel, napraviti neki rezimi, a to je vrlo bitna stvar, znači da hadis kojeg smo čuli, u kojem je došlo, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao e, skupini Kurejšija e, nakon što su ga ezijetili prilikom tavafa i razljutili ga u tri navrata, da im je rekao riječi Tesme'un ja mašere Kurejš, E, čujete li me e, o skupinu Kurejšija Valadi nefsi, valadi nefsu Muhammedin bijedihi, tako mi onog u čije, ruci e, duša Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam lekad džitokum bi zebh, ja sam vam došao sa klanjem. Ove riječi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao skupini, određenoj skupini vođa, vođa kufra i širka u Mekki, I ove riječi se odnose baš na njih. Znači, pravo tumačenje ovi, ovog hadisa je da se ove riječi došao sa vam saklanjem odnosi lično na ove ljude koje je rekao. Odnosno, kažu komentatori hadisa, da i ne vodim ko je sve to rekao, skoro da su složni, da u stvari ove se riječi e, su se obistinile u bici na bedru. Da svi oni koji su bili tu prisutni, svi koji su bili prisutni, neki učenjaci navodi čak po imenišno sedam njih, vođa Kufra i Širka, da su svi oni ubijeni u bitci na Petru. Znači, ovaj hadis, njegovo značenje se veže za kontekst samog događaja koji se desio tu oko Kabe. To jest, znači ovaj hadis nema opće značenje. Koje je opće značenje? Da se odnosi da je poslanik sallallahu sada došao sa obijanjem i klanjem svim ljudima koji mu se suprotstavljaju. Znači nema to značenje apsolutno. Nego ograničava, šta ograničava to značenje? Ja mašer Kurejš. O, skupino, mašer skupino Kurejšija. Znači njima kojima se obraća, na njih misli. Znači, ispravno je da se čak ne odnosi na sve kurešije, nego samo na, na one kojima se on obraća. Pa dio učenjaka kaže da ove riječi su stvari samo odnose na, na oni koji su tu bili sjedli. I ova prijetnja se i obistinila nad njima, dok dio drugih učenjaka kaže, skupina drugih učenjaka kaže, da u stvari ove riječi se mogu odnositi na bilo koga drugog koji ima iste osobine kao ovi ovdje koji su, koji su bili u okrilju u sobi Kabe u Hidžu. Znači, koji ispuni iste šartove, odnosno e, borbe protiv islama muslimana, činjenja zuluma, ezijeta, e, mržnje i svega ono što su radile ta skupina Kurešija, ko, ko tako radi protiv islama muslimana, na njih se mogu odnositi riječi. To je po, uh, uh, jedna skupina učenjaka tako kaže, dok druga skupina učenjaka kaže da se ovo samo odnosi na njih i da se nad njima obistinile ove riječi, a ne, na, na, a ne odnosi se nadalje na ostale ljude. Jer drugi šerijatski tekstovi u stvari govore u drugom kontekstu imaju i, i postoje drugačiji propisi, propisi opođenja i smisao šerijata i dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem apsolutno ne može se vraćati na ovaj događaj na ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem dalje znači e, ono što je vrlo bitno i što je stvar oko koje ne treba imati sumnje bilo kakve sumnje a to je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije poslat sa klanjem niti prema korešijama, niti prema ostalim ljudima uopće. Šta nam je dokaz za to? Kur'anski ajati i vjerodostojan sunet uh, su prepuni, prepuni su znači ajeta i hadisa uh, u kojima se potvrđuje to da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posla da bude e, milost i uputa i e, hidajet ljudima da je cilj poslanika sa lancelem i dolaska njegovog da ljude spasi, da ih vrati na pravi put, da ih vrati Allahu Đelešanu, a ne da se ubijaju, e, da budu uništeni, da budu zaklani i tome slično. A malo prije smo spomenuli jel, riječi uzvišenog Voma, voma Arsena Kila Rahmeten lil alamin i mi tebe nismo poslali kao vjerovjesnika osim da budeš rahmet, milost svim svjetovima ili hadis vjerodostan hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inama ana rahmetun muhdat zaista sam ja i samo sam ja e, milost i uputa drugima znači poslao sam kao milost kao rahmet kao onaj koji upućuje drugi naravno jel da se da se ovi jel šerijski da mnogi drugi jel e, što nam nije cilj da navodimo sve u detalje da, da su apsol, uh, potpuno oprični uh, e, toj ideji, toj fikri da je ova vjera, da je njegov vjerovjesnik, njegov poslanik da su došli sa klanjem i ubijanjem prema drugima kojima se suprostavi. Koji, koji im se suprostavi. Naravno i to je neprivatljivo sa, uh, i sa svih drugih strana. Jel? Uh, ako uzmemo kako se poslanik sallallahu alaihi sallam ophodio prema kurešijama nakon što je osvojio meku, uopćeno, prema većini tih svih, svih ljudi, E, ne, ne samo onima koji nisu činili zulom i jezijet prema osmanima, nego i onim čak koji su činili. Kada poslanik sallam sallam, kako se prenosi u Siriju, kaže idhebu entumu tulaqa, pa i pitao, šta mislite, šta ću ja sa vama uraditi kada je sakupio uh, stanovnike Mekije? Pa su mu rekli što su mu rekli, jel? A on njima rekao, jel idite, vi ste slobodni. Što je opće poznato, jel, Sire, jel? Pa također prenosi od nje riječi da je rekao, la težhezu ala džerihi, nemojte, kaže, ranjeni, oni koji su borili ostali ranjeni, nemojte da ih dokrajčite, da ubijate. Vola te tebiju e, mudbira i nemojte slijediti i tragati za onim koji su pobjegli. I malo prije što sam spomenuli, jel, hadis koji bilježi Buhari u svom sahihu, da kada je melek e, e, brda došao i e, ponudio se poslaniku sa alejhi da sastavi dva da, da sa dva brda poravna Meku da pobije njene stanovnike i da mu je rekao poslanik sa alejhi ono što je rekao Također prenosi se u vredosnim predaja da je poslanik sa alejhi ve sellem često ponavljao Allahumma ihdi qaumi innahum la ya'lamun e, Allahu moj, uputi moj narod, uputi Eh, moje mekelije zaista su o, o, oni zaista oni nemaju znanja oni ne razumiju oni ne znaju na naravno je ovo ovde pada u oči to jer da je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslat sa klanjem sa ubijanjem sa uništavanjem ili od, oni koji mu se suprotstave bilo kim ne bi dobio za njih ne bi E, propustio priliku da budu uništeni. Znači, opet podlačim e, pravo značenje ovog hadisa. Kada se analiziraju skoro svi, e, svi njegovi rivajeti, da se ova prijetnja, leka dži, došao sam sa klanjem, odnosi u stvari na određenu grupu ljudi koji su tu sjedili. Tačno se zna koji su to ljudi. A ovo potvrđuje, kao što sam naveo, je rivajet od Ebu Nuajma u kojem je došlo i e, kod imama Ahmeda jel kojim je došlo da je da je Ebu Džehl rekao poslanik nakon što je govorio ove riječi kaže ja Muhammed ma kunte džehula kaže o Muhammed ti nisi neznalica ne pričaš iz neznanja ne pričaš onako bez veze Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio ente minhum. Odnosno ti si onaj koji će biti jel ubijen, koji će biti zaklan stvari, on i jest ubijen na Bedru. A šta, šta, šta nam govori ovaj rivayet Da u stvari se u stvari, misli na te ljude kojima se obraćao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Takođe u rivayetu od Osmana ibn Affana u rivayetu ovog, ovog hadisa o događaja koji se prenosi od njega. Takođe imamo isto to značenje da trojica ljudi koji su tu sjedili Ukba ibn Ebi Muajt Ebu Džehl i Umeje ibn Halef da su oni od one trojice koji su bili ubijeni na Bedru i na koje se odnose ove riječi također u Rivajetu koji također bilježe Ebu Nuajm od Džabira gdje kaže Ebu Džehl kaže inne Muhammed in jezumu ennekom in lem tuti uhu kane lekum minhu zebh kaže Ebu Džehl zaista kaže Muhammed tvrdi, smatra ako mu se vi kaže ne upokorite da vam je on došao sa klanjem pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže fa ana aqulu dhaka wa anta min min zalika dhab kaže ja sam to rekao a ti si od onih nad kojim će se ostvariti ta prijetnja klanja odnosno ubijanja Naravno, jel, e, da, da odmah kažem, jel, Eh, iako došlo u hadisu od Žitog Medeb, odnose se na, tiju, na tu grupu ljudi, njih sedam, po nekim učenjacima, eh, ti isti ljudi koji su ubijeni na bedru, ti koji su bili tu sjedili, nisu svi ubijeni, ubijeni klanje, nego su ubijeni u toku borbe, u toku bitke. Što znači nije, e, nije značenje, došao sam sa klanje, bukvalno sa klanje, znači došao sam vam, znači poslao sam vam vama, vama koji se smijavate, koji, ste, eh, koji, me, eh, koji me izrugavate ovdje dok sam tavafio, eh, znači, Allah Đešanog obavijestio da će oni biti ubijeni. Pa im, je, pa im je u tom kontekstu i u toj prilici i u takvoj situaciji rekao iznio tu prijetnju koja se poslije ostvarila. I naravno, jel, Ebu Džehl na Bedru jel, je bio ubijen iz, i prenosi se od poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je vidio uh, Ebu Džehla na bedru, ubijenog, da rekao Allahume kad enđeste li ma wa'attani. Allahu moj, ostvario si mi ono što si mi obećao. Šta je obećao? Znači ono što se prenosi da je rekao o, o ovom hadisu. Znači, skupina učenjaka smatra da znači da se ovaj hadis odnosi e, samo na sedam ljudi kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je on e, obilježio na znači koji su tu bili da se na njih odnosa ta prijetnja i da je to ostvareno u bici na Petru. Odnosno, i da završimo s ovim da više ne duljimo, a to je da znači ovaj hadis nema opće značenje ne odnosi se čak ni na same kurešije nego na ljude koji su tu sjedili koji su spomenuti tu u hadisu koji su sjedili u hijđu sobi oko Kabe na njih se odnosi ta prijetnja i ona je ostvarena na bedru svejedno bilo njih samo sedam ili više ili manje njih ne odnosi se na, na, na, na sve kurešije e, a kamoli na, na sve ostale druge koji nisu muslimani e, najveći dokaz o tome u stvari da suprotno tome da je islam došao da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika sallallahu alejhi sa rahmetom, sa milošću, sa opraštanjem, sa izgaranjem i željom da oni prihvate i primi islam. E, poslao ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala i uputio ga da dovi za njih. Allahu poslanik se dovio za Kurešije, za Mekelije, za mušike da prime islam, da se vrati Allahu dželešanu. E, izgarao želje da oni prime islam, da prime islam, da povjeruju Allahu dželešanu, da prihvate vjeru sa kojom je poslan. Oprasti, oprostio im je, opraštao im u nekoliko navrata i bio je milo za njih. I zato znači ovaj ovaj hadis i o, ova večerašnja tema i ono najbitnije što je u njoj, a to je da se ovaj hadis riječi lekad džitukum bi veb došao sam vam sa klanjem u skupinu Kurešijska da se ostvari odnosi na ruusul kufr, na imetel kufr odnosi se na, na, e, na vođe kufra mušrika u Mekke koji su činili najveći ezijet vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i ne samo njemu nego i drugim muslimanima koji su znači postali umjetnici u vrstama i načinima kazne e, na način kako su činili zulum i, kaznu, i kako su kažnjavali muslimane, kako, kako su ih ponižavali i omalovažavali u svojoj borbi protiv islama i poslanika sallallahu alejhi ve sellem poput je Abu Džehla, Umej ibn Halefa, Ukve ibn Muajta i mnogi mnogi drugi jel otprilike na učenjaci navode da njih bilo oko 7. Ova trojica su najpoznatiji. E, sa ovim jel Naravno, u jednom rivajetu, ovo što potvrđuje sve što govorimo, je došlo u jednom rivajetu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem nakon što je izgovorio ove riječi, la kad džitu kum bizdeb, došao sam sa klanjem, da je nakon toga jel e, ušao u svoju kuću, otišao u svoju kući, izašao iz svoje kuće, vratio se, kaže, e, a u njegovoj ruci je bilo kamenčića. Pa je bacio te kamenčiće na, na ljude i rekao šahet vuđuhum, šahet ili vuđuhum, da vam da vam da vam da vam pocrnu da vam pocrnu lica e, kaže i nije ni jednog bilo do nje koji je pogodio koji je pogodio neki kamenčić koji je on bacio a da nije nađen u bitci na bedru ubijeni e, odnosno e, to nas vraća na to da, da, da se e, razumijevanje i tumačenje ovog hadisa e, ne smije ni u kom slučaju e, Eh, uopćavati, niti ima opće značenje, a ima ispravno značenje ono eh, kako se, eh, kako se protumači u kontekstu događaja koji se desio na tom mjestu. Nadam se da, da, je, da je toliko dovoljno puta ponovljeno smisao i značenje hadisa i tako dalje, da nakon toga neće biti opet neke nedoumice, a jel moglo ovo, jel moglo ono, jel, jel taj hadis može biti razlog da nas neko optu, da, da naših vjerovijesnika sa nam ili, e, ili, ili muslimane, ili e, kroz istoriju, ili nas danas, da nas optuži e, za da to da nam je vjera koja je došla sa ubijanjem, da je, da, da je vjera ubijanja, da, da je vjera nasilja, terorizma i tome slično. nema potrebe da se mi nekom pravdamo i, i opravdavamo i otklanjamo nešto, jer to zaista je e, e, to muslimanima ako iko bio tolerantan ako je bio iko e, kroz istoriju jel, na, na najljepši način se opodio prema svojim protivnicima to su bili muslimani jel, tome svjedok i, i šahid istorija molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća fiqh u vjeri da nas učini svojim iskrenim sljedbenicima da, da, da nam da da nam da jel, nura svjetlosti da razumijemo u vjeru onako kako treba i da budemo od onih koji će snažno prihvatiti jako kao što je došlo jel Allah subhanahu wa kako kao što posjeći svoje rovjesnike da uzmu knjigu koju im je poslao bil kuve sa snagom, žestinom a da ta snaga ne bude zulom drugima nego da bude snaga u čvrstini u prihvatanju praktikovanju one vjere koja je došla u plemenitoj knjizi vjerodostojnih hadisima subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik A sada jel, napravit kraću pauzu do što je najavljeno, pa ćemo nastaviti sa drugim dijelom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Da nastavimo drugi dio za Allahovu pomoć. Kao što je praksa do sad bila, znači drugi dio su vaša pitanja i odgovori na njih. Znači, e, iako ovaj put su pitanja došla jako kasno, s obzirom da se radi o pitanjima koja, koja ne traže ne, neku posebnu analizu, nastojaću inšala uz Allah pomoć da, da to večeras da se daju odgovor na ono što je pristiglo pitanje. <clears throat> Pitanje ima otprilike nekih oko devet pitanja pa da počnemo redom. E, prvo pitanje, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum, assalamu wa rahmetullahi wa barakatuh. E, kaže, imam dva pitanja, znači ovo još jedno. Kaže, u vezi sa namazom, prvo, šta se uči između suneta i farza? Da li, ima, e, da li ima neke posebne zikrove koji su prenešeni u hadisima od poslanika sallallahu alaihi wa sallam? <clears throat> odgovor na ovo pitanje e, meni zaista nije baš sasvim jasno šta, šta šta se pita ovom pitanju jer kaže šta se uči između suneta i farza koji da, da li misli na suneta ili prije farz namaza ili, mu, ili se misli na nakon farz namaza i suneta koji se klanjaju poslije da li ima i posebni zikr, naravno ima zikr, jer poslije namazak poznati. E, tako, zbog nejasnoće ovdje šta se misli u, e, konkretno u pitanju, ja ne bi sad nagažao, naslučivao šta je, šta je se htjelo pitati, pa ako, ako je osoba ovdje prisutna sa nama, neka pojasni dodatno pitanje, ako može poslati na mail nekome ili meni kako bi se moglo odgovoriti. E, drugo pitanje od iste osobe kaže da li je pokuđeno da svaku noć klanjač klanja određene e, određen broj na, e, na file namaza, kao na primjer 8 rekata prije vitra namaza, a onda da klanja 3 rekata vitra namaza. E, znači, pitanje došlo da li je to pokuđeno. E, odgovor na novo pitanje se vraća u stvari na hadis mutefak ali ih poznati hadis od Abdullah ibn Omer radijalahu anuma u kojem je upitan poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako se klanja noćni namaz pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgovorio salatu lejli mesna mesna fa idha hašite subh fa evteri bi vahide kaže noći namaz se klanja dva po dva rekata pa kada se bojiš da, da će nastupiti sabah namaz kaže onda jel, e, klanjaj vitr sa jednim rekatom <clears throat> odnosno sa neparnim rekatom jel e, ti e, znači e, sa neplanim rekatom završi noćni e, noćni namaz i to je stvar vitra. Iz ovog hadisa se jasno i nedosmisleno razumije da je da se noćni namaz klanja dva po dva rekata. I nije navedeno, znači u hadisu je čak došlo koliko rekata, koliko se klanja noćni namaz koliko rekata se klanja noćni namaz, pa navedeno se klanja dva po dva rekata, znači nije ograničeno klanjao 2, 4 ili 8 ili 16 ili 60, nije došlo ograničeno. Klanjaš 2 po 2, koliko možeš, koliko si u stanju, koliko si priseban, koliko možeš biti skrušen, a onda jel, kada, kada osjetiš da će nastupiti zora, da je došlo vrijeme sabah namaza, to ako se klanja zadnju trećinu noći, jel, možete klanjati odmah nakon jaci, znači se klanja zadnju trećinu noći, znači kada vrijeme, e, vremena zori namaza, e, zori, odnosno sabah namaza, onda klanjamo vitr e, svejedno jedan ili tri rekata ili pet ili sedam ili devet kako došlo je doslovno sunetu. E, to što, što se tiče uopćeno, jel? znači uopćeno nije došlo da, da se noćni namaz klanja određen broj rekata, a klanja se dva po dva rekata osim za, za teravih namaz, jel prenosi se od Aisha radi Allah, da je poslanik sada sad klanjao, jel, da kaže nije ni, ni u Ramazanu, niti van Ramazana e, klanjao više od 11 rekata, kaže 8 rekata, jel, noćnog namaza i tri e, vitre, odnosno u drugom rivajetu došlo da klanja od 10 rekata, dva po dva noćnog namaza i jedan vitreta u trećem rivajetu sve znači došlo Buhari i Muslimu hadisima tefek alejhi e, da je klanjao 13 rekata, da je klanjao znači 10 e, noćnog namaza 2 po 2, a 3 vitreta, a u jednom došao da je klanjao 12 2 po 2 i, i, i, i, i e, završio namaz sa jednim rekatom. Ovo je sve što je prenešeno od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je klanjao i koliko je najviše rekata klanjao. Uglavnom u ovome ima širine i nije nikakav jel, problem, nema smetnje da, da neko od nas klanja Odrižem bo rekata stalno, 8, 10, 20, 30 rekata, dva po dva, pa da on naklanja vitre. Naravno, ono bi bilo samo problem kada ako bi on eh, imao objeđenje e, i shvatanje da je sunet, da, da je to što klanja određen broj rekata, on, što je uveo, bilo, bilo to je da je 16 ili 20 ili 30, jel? A ako smatra da je, da je sunet klanjati, jel, 8 rekata ili 10 ili 12, kao što je klanjao poslanik sa, sa vitretom, jedan ili tri rekata, jel, e, inšala očekivate da, da ima nagradu, e, nagradu za taj nijet da slijedi u tome poslanika sallallahu alejhi ve sellem mada je većina učenjaka smatra da da broj rekata noćnog namaza čak ni teravih namaza nije došao nije došao došao taj broj određen u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nego u tome ima širine što je tema za sebe to bi bio otprilike odgovor odgovor na ovo pitanje al za najbolje sljedeće pitanje treći po redu kaže u stanu sam sama i nekad mi se desi e, bez čarapa da klanjam da li mi je to grijeh znači pitanje govori o klanjanju namaza bez, bez čarapa bez pokrivanja stopala e, slično pitanje mi je došlo u prijetodnim pitanjima koje smo imali da li zadnji put ili prije toga ne sjećam se tačno uglavnom bilo je pitanje o klanjanju žene bez pokriveni stopala. Znači ovdje nije pojenta u tome da li ima čarape ili nije čarape u pitanju ovdje da li su pokrivena stopala sa dugom haljinom, suknjom ili ne. A nije i bret u čarapama, Ja. Nema, e, nije problem uopšte ima, e, e, u tom ima žena ili nema čarapa, nego da li je pokrila stopala i jesu pokrivena dok nanja ili nisu. O tome je riječ. Uglavnom govorili smo o toj temi na, malo našire. E, i na, kada e, sam naš znači, odgovarao na slično pitanje spomenuo sam stavove učenjaka po tom pitanju i u, e, poznato razidrač po to pitanje znači, da li je ženi vađib u toku namaza po nekima je šart jel, da li je e, vađib da pokrije stopala ili nije pa je tako veća skupina učenjaka na stavu da, da je vađib pokriti stopala u toku namaza i ako to ne uradi da je grešna dok manja skupina učenjaka na čemu je Ebu Hanife i e, Ibn Taymije i mnogi drugi učenjaci da u stvari nije važim nego da je, da je bolje, da je sunet da je mu stehav da pokrije noge, a nije važim znači nije grešna ako ne pokrije e, a ovo zadnje je i najbliže ispravne, znači nema vjerodostojnog e, e, hadisa koji kazuju na e, obaveznost i grešnost žene ako ne pokrije stopala u namazu, hadis koji se prenosio od Umuseleme je e, slab hadis u ovom kontekstu, jel' da, da, da žena treba pokriti stopala u toku namaza. Uglavnom to je otprilike odgovor, znači nema smjetnje da se klanja, svejedno bilo stanu, ne bilo stanu, da žena klanja namaz e, otkriveni stopala. Imala ili imala čarape, e, ne igra ulog. Ala zna najbolje. E, četvrto pitanje, kaže imam previše, imam previše kosu veliku, metar i nešto, da li mi je grije, gre malo podsjeći te kose. Znači, ovo pitanje govori o tome da li je ženi, muslimanki, e, dozvoljeno da da krati e, ili podšiša svoju kosu, skrati kosu. Ovo inače je rijedak slučaj da čujemo da, da neka žena ima baš ovoliko jel, dugu kosu. Jel, to se možda mogla samo zna, e, čuti da, ili znati e, ili da, da biva u starija vremena prijašnja jel, da, su, da su žene djevojke imale veliku ogromnu veliku kosu uglavnom vezale su petencu jel. i što je opće poznata stvar kod muslimanki jel, da, da, da trebaju što rijeđe jel, kratiti kosu što bar kod nas u našim krajima jel, poznat bio običaj da žene nisu kratile kosu osim jel, u rijetkim slučajima situacijama. Helen May se gleda sa šarijaske strane, jel, e, propis e, kraćenja kose kod žena muslimanki, znači imamo ovdje dva slučaja, znači e, ako govorimo o e, brijanju glavi kod žena i kod kraćenja kose, tu dvije rašta pitanja, jel. Uglavnom, skoro da su učinjaci složni oko toga da da ženi nije dozvoljeno jel, da, da brije svoju glavu, znači da skroz ošiša svoju kosu. Osim kažu, jel, dio učenjaka, znači mala skupina učenjaka kaže da je, da je to mekru, dok većina učenjaka, jel, skoro svi kažu da je haram, e, osim u nuždi, ako je to, ako je to darura, nužda, a nužda može smisliti zbog neke bolesti ili tome slično, jel uglavnom osnova je kod žene osnova je kod žene da ona treba da ima da pušta kose da ima što dužu kosu i to je opće poznata stvar kod muslimana i kod muslimanki e, šta je dokaz za to sa čime dokazuju učenjaci da, žen, da ženi nije dozvoljeno osim u nuždi da, da brije svoju glavu da se ošiša na načelavu prenosi se od a, uglavnom učenjaci dokazuju sa tri hadisa pa ćemo vidjeti koliko ti hadis ukazuju na to. Prvi hadis je hadis o debu Musa Vašarija radijelahu anhu, e, mutefek alih, znači bilješ ga i Buhare i Muslim u sva dva sahija, u kojim, ka, u kojim on kaže, Bu Musa Ašari kaže, ber je Rasulullah sallallahu alaihi sallam mine saliqati wal haliqati wa šaqa. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže je, znači, rekao da je čist od Salike, Halike i Šake. E, ko su te žene? To su e, žene, kaže, ka, Salika, kaže, e, e, to je žena, kaže, koja e, nariče, odnosno podiže glas u musibetu, kada se desi neka nesreća musibet, i ona naglas viče, nariče i galami, e, izražavajući e, srđbu, ljutmi, žalost zbog tog musibeta, uh, halika, kaže, eh, to je ona kaže koja, koja se ošiša načela, obrije svoju glavu zbog žalosti, i tuge, nesreće koja je zadesla. I šaka, kaže, a to je ona koja cijepa svoju, trga svoju odjeću zbog musivata i nesreće. Uh, eh, hadise, znači, Botefek Alehi i skoro da nema razilaženja kod učenjaka da je ovo da je ovo da su ovo zabranjene radnje od strane žene u musibetu Međutim, jel, postavljam se pitan kako se može s ovim hadisom dokazivati zabrana šišanja načela. Naravno, u situaciji, ako to žena uradi u, u, u kada je zadesi musibet i nevolja, eh, hadis ukazuje da je to, da je to zabranjeno. Zašto zabranjeno? Zato što je poslanik sa mnom prenosio njega, znači da je on rekao da je čist od onog, da nema sa njim ništa od onog, od one od, od, od tri vrste žena, znači od ove koja podrže svoj glas na, na ricajuću musibetu i nevolji, galamići, dižući glas ili naricaći za umrlim. Druga, znači, koja obrije svoju glavu zbog tog musibeta i treća koja cijepa svoju odjeću. Kao reakcija na musibet nevolju koja je zadesla. Na, a, znači, posle pitanje kako ovaj hadis jel, a, može biti dokaz za, da ženi zabranjeno da brije svoju glavu. Jel? Znači, ne je direktan povom pitanje. Znači, hadis ne ukazuje da ženi uopćeno u bilo kojoj situaciji zabranjeno obrijati glavu. Također, e, drugi hadisa kojim dokazuju zabranu e, da žena muslimanka e, brije glavu svoju, da, ši, da se ošiša načelavo, je hadis od Alije radijela o Anhu, u kojem je došlo da je poslanik sallam, kaže, neha, da je on rekao, da Alija radijela Anhu, rekao, neha Resulullah sallam sallam, en tahliqal mar'atu ra'saha da žena kaže Allahu poslanik sallallahu zabranio da žena oš, da se da žena ošiša načelo svoju glavu ovaj hadis bilježi, uh, bilježi Tirmizi i Nesai. Uh, sam Tirmizi kaže da u hadisu ima itirab, znači ima poremećaja u njegovom lancu prenosilaca. Također ovaj eh, hadis se prenosio da iše radi Allah na sličan hadis da je Allah poslanik sam sad zabranio da, da žena muslimanka eh, šiša svoju glavu na čelavu. Eh, također prenosio od Abdullah ibn Abasa, eh, bilježi ga Bezar, Eh, međutim svi ovi eh, hadis koji je od, od, od svih ovih ashaba u njima ima slabosti, slabi su znači svi ovi hadis spominuti od da je, eh, da je poslanik sam sam zabranio ženi da se šiša čelavo, su slabi, imaju slabi slabosti nema nijedan vredostajan iako kao što prenosi često termiz jel, da je da je amen ali da se po ovom hadisu radi učenjaci Također treći hadis kojim dokazuje zabrana žena da šiša svoju glavu načela, ovo je hadis od uh, Ibn Omara radijal, Abdullah Ibn Omara radijallahu anhuma u kojem je došlo uh, da je poslanik sam sam rekao lejse ale nisai halku innema ale nisai taksir kaže nije na ženama da, da se šiša načela, misli su u obredima kada su, kada su u obredima hađa i umri one se ne trebaju znači, nakon obreda nakon obavljanja saja i umri da šiše načilo, kaže inem ali ali ni saja taksir, žene treba samo da skrate kosu i to je pojašnjeno koliko, znači koliko vrh jagodice na prstima da skrate toliko, znači nekih pola centa kose, da vrhove kose skrate jel, prilikom uh, završetka obreda hađa i umri. E, također dokazuju sa nekim razumskim dokazom, kažu da u stvari žena ako se ošiša načela, da tu stvari njenu unakažavanje. Jel to je kaže u, u kontekstu žena u njihovom svijetu to je poput jel unakažavanja žene i kaže i u tome imao ponašanje muškarac ili obično muškarce e, šiše načela uglavnom e, uzimajući sve ove hadise koje su spomenuli jel e, jedan hadis nije na step na tom stepenu da se njim može dokazivati zabrana da je žena griješna ako bi se šišala načela pogotovo ako ima razlog zbog to Prantom ovi hadisi uglavnom ukazuju na, na neki i na, na pokuđenost da žena muslimanka se šiša načelavo e, iako je sa strane toga ako time ponaša muškarca i da tu ima vid da žena što je kraće ošišana da, da je tu vid o ponašanju muškaraca s te strane jel, je bliže zabran nego sa ova tri hadisa koje smo malo prije spomenuli uglavnom jel, e, e ne ima direktnog šerijetskog teksta nedvosmislenog, jasnog, vjerodostojnog koji ukazuje da je žena e, muslimanka grešna da ima veliki grijeh ako se ošiša načela s tim da žena muslimanka treba to da izbjegava jer tu u tome je da može biti haram sa strane oponašanja muškaraca jer je to običaj muškaraca da oni šišaju kosu e, kocu nakratko ili načelo e, e, što se tiče pitanja kraćenja kose jel, u tome ima širine u osnovi je ženi dozvoljeno da krati kosu međutim razlog zbog čega krati kosu zbog čega se e, e potšišava ili šiša e, ta, iz, e, zbog e, tog razloga zašto to radi nekad može biti jel, dozvoljeno nekad bit može mustehab a nekad može biti e, pokuđeno ili haram pa žena koja šiša svoj kosu e, podkraćuje kosu jel, sa ciljem da se uljepša svome mužu a što je mustehab znači e, to, e, e to njino potkraćivanje kose šišanje, davanje frizuri kako se kod nas kaže jel, u tom kontekstu je mustehab njoj to da radi znači ako cilj njenog šišanja e, ili e, pravljenja frizure, e, pravljenja pletenica i tome slično, e, ako cilj uljepšavanje njenom mužu, da je onda to mustahatu. A osnovni dokaz da je dozvoljeno, jel, da je dozvoljeno da žene krati kosu je ono što se prenosi od žena poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da su one nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam e, podkratile svoju kosu. E, time želeći da ostave jel, e, ukrašavanje i sređivanje e, jer nisu imali potrebe za time. Uglavnom, znači, u ono doba, u vrijeme sahabijki, duga kosa je bio, bila, bila znak e, uljepšavanja i sređivanja žene Znači, žena što više pusti dugu kosu, E, e, to je značilo da se ona time e, sređivala i da je bilo znak uljepšavanja, što danas ne mora značiti, jel? Uglavnom, znači, u osnovi, u osnovi je dozvoljeno ženi da podšiša, podkrati kosu. E, bio ako to radi da bi se sredila i uljepšala svojom mužu. može biti mekruh ili haram, znači haram ako ona time oponaša kjafirkinje. Ako ponaša žene kjafirkinje, e, e, i ošiša se cinje da njiho ponaša njihove frizure, onda to ulazi u tešebuh bil kafirat o ponašanje kafirkinja a poznate je hadis vjerodosti an men tešebe bil kaum feo minhu onako ponaša neke ljude, oni od njih zabranje muslimanima jel, i musliman kada oponašaju kafir, ono što je specifično za njih a danas je specifična stvar zaista za mnoge žene kafirkinje da, da kratko šišaju svoje glave kose ili da daju e, čine prave nekakve frizure jel e, da što, što, što, što su čudnije i nakaradnije da time jel, postaje veća moda jel pa je muslimankama zabranjeno da a, šišaju se sa ciljem oponašanja kjatirkinja <clears throat> e, također e, kada može biti zabranjeno e, ženi da krati kose ako, je, ako one sa tim sa tim potkačivanjem kose oponašaju određene muškarce ili uopćeno, jel, ako je način takvog kraćenja kose, u stvari osobina e, frizura i kraćenja e, kose kod muškaraca, onda to potpada jel, pod zabranjeni način potkraćivanja kose. Šta je dokaz da je zabranjen ženama da oponašaju e, muškarca u kraćenju kose, potkraćivanju, šišanju, e, ako time liči na muškarca, a to je da se skroz kratko šišaju, e, dokaz je hadis vjerodostajan, jel, e, Eh, koji eh, koji spomenu se Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu a koji bilježi Buhari mu se svoje sahima kar la'an Allahu al-mutashabbihina min ar-rijal bin nisa'i wal mutashabbihat min nisa'i bir rijal eh, prokleo Allah dželešanu kaže oni muškarce koji ponašaju žene ono što je specifično za žene i kaže one žene koje ponašaju muškarce naravno ono što je specifično za muškarce uh, pilke to je to jel, što što je vezano za šišanje žena načelavo ili potkačivanje njihove kose, što se moglo reći, ovdje smo malo više odužili u odnosu na druga pitanja. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, <clears throat> peto po redu, kaže, radim u svom stanu, imam biro, ali moram da odem u banku da bi poslala papira na neke tekuće račune u banci, radi, eh, radim, eh, u banci kaže radi muškarci, da li mi je greh da se e, da sa njima pričam. <clears throat> Naći pitanje se vraća na propis razgovaranja na propis razgovaranja sa muškarcima. <clears throat> Ispravan stav učenjaka je da ženski glas u osnovi nije nije fitna, odnosno nije sam po sebi haram odnosno da žena jel, razgovara svojim glasom u prisutstvu muškaraca obraćajući se njima ili da oni čuju njen glas u osnovi. S tim da ovdje treba jel, da, da se, znači u osnovi nema smjednje da, da, da žena ode ili u banku ili na pijacu ili u neku trgovinu da kupi ili od, uradi ono što što treba da uradi razgovarajući na tom mjestu sa muškarcima koji tu rade. Jel. Naravno, njen izlazak e, treba ovdje popraćen da se ne, ne, ne našminka ako nije pokrila lice jel, da ako nema pokriveno lice da ne izlazi na na što ona što ukazuje jel, e, drugi širijatski tekst da ne navodimo <clears throat> i ona najbitnija stvar pošto je riječ o razgovoru sa muškarcima a to je što došlo u kuranskom majetu jel, u suri Ahzab u 32. majetu jel, kada Allah govori o ženama poslanika pa kaže fela tahdane bil qawli fa yatma' alladhi fi qalbihi marad i nemojte kaže <clears throat> uljepšavati utančavati e, svoj glas prilikom razgovora kaže fa yatma' alladhi fi qalbihi marad pa da ne bi jel, e, da ne bi onaj u čijem srcu ima bolesti da, da se ne bi kod njega pojavila žudnja da ne bi proizvela jel, želju, njen, njen uljepšan govor, da ne proizvede želju kod muškarca, da jel, da je poželi, da razmišlja o njoj, da ne pomisli da, da ona se njemu uh, nabacuje i, i slično tome jel, u tom kontekstu. Znači, uh, žena kada razgovara sa muškarcem treba nastojati da razgovara svojim prirodnim glasom, bez umiljavanja, bez uljepšavanja glasa, E, što dovodi muškarca jel, e, u fitno iskušenje da, da, da on joj razmišlja na način na koji ne bi trebao da razmišlja. Jel. Tako jel, e, ako žena ovo ispuni, ovo što smo naveli, nema smetni da, da ide na ta mjesta, da po potrebi razgovara sa muškarcem. Naravno, jel, ovdje je šart, još jedna šart vrlo bitan, to je da žena razgovara na tim mjestima gdje ovdje, gdje mora razgovarati sa muškarcima, da razgovara samo onoliko koliko je potrebno da odradi svoj posao, a ne da se ulazi u neki razgovor koji nemaju nemaj veze sa konkretnom situacijom i, i rješavanjem problema zbog kojih se došlo na to mjesto. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže kaže moram autom da putujem jer sam sama. Da li mi je greh ako imam bratića sa mnom od 7 godina? E, znači pitanje ako sam dobro razumio govori o tome da li je e, ženi muslimanki e, dozvoljeno da putuje da vozi znači auto ovdje ako sam dobro razumio u pitanju misli da ona sama vozi auto da putuje sa autom a sa njom bude njen bratić od 7 godina znači pitanje govori o putovanju ženi da vozi, da vozi ona auto samo znači ovdje prevazi nije upitano da li uopšte žene dozvoljeno da vozi auto ispravno da je da je bliže da je dozvoljeno da nema dokaza ukazuju da ženi zabranjeno uopćeno voziti auto osim ako to vodi u fitnu iskušenje tome slično e, odnosno da to da to žena treba rada žena treba da vozi auto samo ako je prinuđena u velikoj potrebi ili u nuždi znači e, u osnovi treba da je odveze njen muž e, njen neko drugi koji je mahrem ako je u nuždi, kao što navodi ovdje e, ova sestra u pitanju, znači nima drugog izlaza, nego ona mora lično otići e, sa autom, e, iako postoje autobusi i vozovi i tako dalje, jer u autobusima, u vozovima, ona, ona se tamo miješa s muškarcima i tako dalje, ali ovdje govorimo, znači, ako uzmemo u osnovi da je ženi dozvoljeno u nuži velikoj potrebi da vozi, ne da je bude stalna praksa da, da sa svojim vlastitim autom ili mužem autom da odradi neku stvar, ode, ode na određeno mjesto. E, e da li je, znači ode, sestra pita da li je njoj, da li je grehota njoj da ide ako sa njom e, njen bratiš 7 godina. E, sad ode, znači, e, pitanje vraća na to. Da li je to putovanje ko ona, e, znači ta božnja sa autom, da li je ona predstavlja e, takozvani u šerijetu sefer, znači putovanje na udaljenost gdje je postala musafir ili ne. Pa Ako, ako uzmemo prvi slučaj, znači ako se žena vozi sa autom na udaljenosti, na udaljenosti na kojoj ona nije musafir, znači neki 20, 30 ili 40 km e, shodno je e, šta čovjek sebe smatra, na koju dan sebe smatra musafirom, ili po onom na čemu je džumur učenjaka do 80 km, e, mada ispravni ono, je ono prvo mišljenje, znači ako žena vozi se na udaljenosti sa autom uh, znači gdje, gdje nije musafir znači, šta znači nije musafir znači nije uh, nije joj dozvoljena olakšica skačivanja namaza spajanja namaza ne, uh, ostavljanje posta i tako dalje ako u toj udaljenosti na toj udaljenosti putuje sa autom uh, njoj nije apsolutno potreban mahrem da ima mahrema uzase uh, I tako da, a, a što tiče ovog bratića, što je od 7 godina, on svakako bio ili ne bio, on ne igra ulogu po pitanju mahrema, jel? Bratić od sedam godina ne može biti mahrem, mahrem može biti osoba koja je punoljetna, a ne osoba koja je maloljetna. Na tome e, u, a, e, uticaj e, bratića od sedam godina bio, ne bio, ne utiče na, na dozvolu i zabranu. Znači, žena ako putuje sama sa autom, a, na udaljenost koja nije putovanje u šerijaskom smislu. Znači njoj je dozvoljeno da putuje, a ako putuje na udaljenost e, u kojim se ona e, smatra musafirom, primjer radi ako uzme da je to 50, 70, 80, 100 km, onda joj nije dozvoljeno da putuje bez mahrema. Na putovanju gdje ona postaje musafir, nije joj dozvoljeno da putuje bez mahrema. A mahrem se je tema za sebe zna se, e, na, na koga se misli pod mahremom nadam se da, da je da je dat odgovor na ovo, na ovo što se ciljalo sa ovim pitanjima, Allah zna najbolje. Sedmo pitanje kaže, maramu nosim od moji, eh, mojih osam godina, tada sam se definitivno pokrila, a da li bi mi bio greh da stavim nikab iako nisam udata? <clears throat> znači, e, pitanje glasi da li je da li je znači propisano, da li je u redu da žena e, e, znači djevojka koja nije udata da stavi nikav da pokrije lice. Nema sumnje da ovo da ovo pohvalna stvar da, da, da žena djevojka jel, da što prije e, pokri, da nosi, počne nositi maramu kao što treba djecu jel, e, žensku navikavati i mušku da klanjaju od, od 7 godina kao što došlo u jednostavnom hadisa od desete godine čak i da se, da se batinama privoli na to e, također treba tu istu djecu navikavati jel, žensku djecu da se pokriva jel, što se prije navikne od malena da, da, da, da znači, žensko djete bude pokriveno lakše, lakše podnese to poslije kad naraste pogotovo ako, ako idu u škole jel. što je tema za sebe jel. E, što se tiče ovog jel, u pitanju došle da li je bio grijeh ako stavi nikab. Ovdje nije pitanje o grijehu, stavljanje nikaba, znači to je poznato pitanje, jel, da, li je, da li je punoljetnoj ženi muslimanke, da li je vađi, bila udata ili neudata, da li je vađi da pokrije lice ili nije vađi, to je tema za sebe, jel, uh, ona je duga i, šira, i, i, i široka, ima svoje dokaze, ima svoje stavove učenjaka, uglavnom po, opće poznati stavove su, jel, da su <clears throat> dva mezeba na stavu jel, da ženi nije vađiv da je, znači svi su složili učenjaci da je da je mustehab e, ženi muslimanki punoljetno da pokrije lice ali se razišli oko toga e, da li je vađiv da pokrije lice e, također složni su učenjaci da je ženi e, punoljetnoj muslimanki u vremenu fitne u vremenu fitne da je ženama obaveza pokrivati lice ali se razišli oko toga jel' da li joj da li joj grijeh da otkrije lice ako nije ako, ako nije vrijeme fitne pa su je dva poznata mezeba to je anefijski i malikijski i unutar šafijsko ima taj stav da ženi nije vađi da pokrije lice nego da je to samo sunet dok sa druge strane imamo stav Hanabila i, i Šafija mada unutar šafijsko ima razilaženje da je ženi pokrivanje lica da je vađib E, dokaz jedne i druge strane je tema za sebe, jel, nije mi cilj o tome da govorim. Uglavnom, znači, e, Allah zna najbolje, jel, e, dokazi koji, sa kojima se dokazuje obave za pokrivanja ženog lica su jači i nedvosmisleni, jasli po tom pitanju što od ajeta, što od hadisa, a dokazi oni koji dokazuju da je ženi dozvoljeno otkriti lice, E, svi koji su e, direktni po ovom pitanju, direktno govori o otkrivanju ženinog lica, su slabi hadisi, a oni koji indirektno govori, jel, sa njima se ne može dokazivati jer, jer nisu direktni u toj temi. Mogu se drugačije protumačiti. Helem ne se, znači, e, liži stav, ispravni stav po pitanju pokrivanja lica, da je ženi vađu, da pokrije lice i da treba žene puno ljete pokrivati lice, svejedno bila, jel, udata ili neudata. Znači, e, u, u osnovi odgovor na ovo pitanje bio ne samo da je, da je grijeh, nego je obaveza ženi muslimanki kada postane punoljetna da pokrije lice. <clears throat> A mi znamo da kod nas je žene od prilike jel, postavi punoljetna u 12, 13, 14 godine, kako koja je. E, znači, od tada bi žene trebale, oni e, koji razumiju ovaj propis, koji su ga shvatili, jel, da pokrivaju lice. Međutim, mi imamo jedan problem u praksi, a to je da da na djevojku koja bi pokrila lice koja ide u školu recimo u srednju školu i slično e, da, da bi naišla na velike ogromne probleme jel, po pitanju uopšte da li, do, da li bi je prihvatila sredina da ide u školu e, i nekako je ono koji ide na fakultet e, našlo se nekog razumijevanja kako u kojem mjestu, na, u kojem gradu koji fakultet jel, mnogi od njih su alhamdulillah uspjeli jel, da ponikavu na završi fakultete da idu na fakultet a što se tiče srednje škole to i takako ima jel, problema E, i, i e, nerazumijevanje od strane e, od strane jel, i učenika i nastavnika i, i same škole e, tako da sa te strane ako bi se djevojka koja ide u srednju školu pokrila, stavila nikab jel, e, bojazane da bi ona sebe stavila u velika, velika iskušenja koje ne bi mogla podnijeti a da, a, da bude od onih muslimaka koja sada pokriva lice, sada otkriva lice jel, to, to njoj ne treba, niti treba to muslimansko zajednici, jel, sami, time bi sama sebe dovodila, jel, kompromitovala, dovodila u nezgodnu situaciju. Znači, sad zavisi ovdje ova sestra koja pita da li ona završila srednju školu, ako završila školu, srednju školu, ona treba, jel, ako mene pita, treba uvezno da pokrije lice. Ako nije završila srednju školu, treba samo da procijeni da li može, ako bi pokrije lice, da da završi tu srednju školu, da ide i dalje u školu, da li bi je prihvatila sredina, da ispita situaciju i tako dalje, pa ako može da ustraje na tome, ako ne može, jel, neka odgodi dok ne završi srednju školu. Ako ne ide u školu, jel, onaj, a, e, a, e, ispravno je da treba pokriti lice, svejedno bila, jel, bila, a, e, bi, a, da, li je, da li bila udata ili nije udata, jel. Uglavnom, po pitanju pokrivanja lica kod djevojaka, mada je to rijetka pojava kod nas, ima takvi slučajeva, alhamdulillah, e, i ta stvar treba, treba da uzme maha i treba da se uvede u praksu, kao što imamo mnoge sestre, alhamdulillah, koje su udate, a pokrivene koji nisu u braku, a nose nikab, molim Allah Žešanu da učesti na, to, na tome i da ne da snagi, da ustaju na tome, jer je nikab od vjeri, kao što je brada od vjeri, nije to sve, nije, e, nije najbitnija stvar pokrivanje lica, niti je najbitnija stvar vade, ali su, ali su te stvari od vjere i uh, onaj ko drugačije priča zaista, uh, zaista jel, uh, priča stvari ili iz neznanja ili, ili priča nešto što, što je bolje bilo da šuti o tome nego da priča. Znači mi smo nas nažalost došli u situaciju da kad su u pitanju uh, uh, brada i nikab uh, došli smo u situaciju da, da o ovim stvarima treba pričati kada govorimo u akideskim knjigama. Kao što su učenjaci, kao što imamo u Tahavinu akidi, kada su e, učenjaci pričali u akidi, pa na jednom mjestu, kao što Tahavi o svojoj poslanci akideskoj, spominje, kaže, spominje mes potiranje jel, po, po mestvama. Spominje da je to od vjera. A to je fikski propis, to nije akideski propis uopšte. Zašto, zašto tu učenjaci stavljaju tu meselu sa unutar akideskih pitanja. Zato što se pojavile jel, e, šije, rafidije, koji su koji, e, koji, e, koji su odbili, odbacili ono što je prenosjeno u mutevatir predajama. Od 20 i nekoliko ashaba je prenosjeno, više od 30 ashaba je prenosjeno da je propisano potiranje po mestvama, a onda, onda su to oni odbacili. Pa je to pitanje uneseno u akideske knjige. E, zbog toga koliko se danas napada nikab i brada, jel, omaložavaju i smijavaju i pogrešno tumači, došli smo u takvu situaciju da mi trebamo nikab i, i bradu čak spominjati u akideskim stvarima, u akideskim njima, da je to od vjeri. Nije to sve, nije to najbitnija ovjer. Nije onaj koji, koja nosi nikab, ona žena da ona najbolja žena i da ne smije griješiti, tako dalje. Niti onaj koji nosi bradu da je bezgriješan i da ne smije griješiti. Nego su isto ljudi koji ostali ljudi. Ali onaj ko to primenjuje, ko to radi, to je od vjeri, od islama. I u tom propisu je bolji od onog koji to ne primjenjuje. I da ne duljem oko toga, Allah zna najbolji. E, što se tiče e, sljedećeg pitanja, osmog po redu, u tom pitanju je došlo, e, kaže, nakon nazivanja salama, kaže, da li je dozvoljeno koristiti table od srebra? Tabla znači ono na čemu se posluživa kahva ili sok. E, ono što kod nas je ovo im je završeno pitanje, tabla, mislim na tablje, jel, vjerovatno tasne tablje. E, znači, e, posude, znači, da li je dozvoljeno koristiti posude za posluživanje, a ta posuda da bude od srebra. Na, na ovo pitanje jel, imamo direktan odgovor jel, koji je došao jel, u nekoliko vjerodostojnih hadisa, opće poznati hadisi, u stvari hadis od Huzeifera, djela anhu, Huzeif ibn Jemana, e, Hadis bilježi i Buhari je muslim svoja dva sahiha, da je Allahu poslanik s.a.v. rekao La tešrebu fi anijeti zahebi wal fidda, wala te'kulu fi sihafiha, fa inneha lehum fi dunja, wala kufi la ahire, kaže, poslanik s.a.v. kaže, nemojte piti iz posuda zla, zlatnih i srebrnih posuda, kaže, wala te'kulu fi sihafiha, i nemojte jesti iz njihovih, eh, iz, tih sinija od, od zlata i srebra, iz posuda, znači zla, nemojte jesti iz posuda zlata i srebra. Kaže fa innaha lahum fi dunya. Kaže jer je to njima na dunjalku, kome njima? Kjafirima. To kja, to kjafiri koriste na dunjaluku, walakum fil akhir. A vi ćete to koristiti na ahiretu, znači e, u džennetu. Ovaj hadis je jasan, dvosmislen i mnogi drugi koji došli u tom kontekstu uh, kojima se zabranjuje muslimanima da da kao posude koriste posuđe, znači posuđe, svejedno bilo to, znači tanjiri ili kašike ili tacne, tablje da i koriste e, znači da, da, da te posude koriste za potrebe jedenja i pijenja, a da budu od srebra od zlata. To je muslimanima zabranjeno e, i nema razilaženja kod učenjaka u umeta po tom pitanju. A u hadisu da mu sedme radi Allah Anha došlo je, kaže da Allah poslana rekao, kaže Elevi jašrebu fi ina'il fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam kaže onaj ko jede odnosno onaj ko pije iz posud, iz, iz srebrne posude kaže e, on kaže i nema yujarjiru fi batnihi kaže on u svom stomaku kaže u njegovom stomaku e, e, čuje se jel onaj čuje se glas glas kao što se čuje glas vode jel ili ono kod nas kaže glas srijeva i tako dalje, kaže on svoj stomak, kaže kao da je ubacio, čuje se glas e, kaže vatre i džehenemske kao da je jel popio i bacio sa tom posudom vatru džehenemsku svoj stomak naravno ovo je žestoka prijetnja mu mutefak ali je žestoka prijetnja za one koji koriste jel srebrne i zlatne posude iz koje se jede i pije na kojima se jede i pije znači svejedno je na kojima se jede pije ili iz koji se jede i pije Na tome ovo su uh, jasni šerijetski tekstovi, nema razdijelja kod učenjakovog umeta da nije dozvoljeno muslimanima da koriste zlatne i srebrne posude iz koje jedu i pije na kojima jedu i piju. Allah zna najbolje. Uh, deveto pitanje, a ujedno i zadnje pitanje, u tom pitanju je došlo. E, nakon selama kaže, ako je čovjeku dozvoljeno da slaži da bi pomirio dva brata muslimana, kakav je status ono koji slaži da ne bi dva muslimana, da se ne bi dva muslimana posvađali, je li to haram ili dozvoljeno? Znači, e, ovaj prvi, e, prvi dio pitanja govori o tome da u stvarno što je došlo, jel, u vjerodostavnom hadisu koji bilježi muslim u svom sahihu i, i uh, kojeg bilježi uh, uh, ashabo sunen, autori sunena, da je došlo u tom hadisu da je dozvoljeno muslimana da slaže u, u tri situacije, a to je jel, da slaže u ratu, znači da slaži keafri melu ratu da, da e, druga situacija da žena da, da, da muž slaže ženi i žena slaže mužu u smislu jel kada želi, želi jedno e, da poveća e, e, e ljubav jednog prema drugog, drugom i treća situacija jel kada se mire dva muslimana kad treba pomiriti dva muslimana dozvoljeno je E, slagati jednom, e, jednom ili drugom ili obojci kako bi se pomirili. Sad ovdje, znači, ovdje pitanje glasi, kao što je dozvoljeno ovo, ovo treći što spomenuli, znači e, laganje prilikom izmirivanja dva muslimana, kaže da li je dozvoljeno se slaži da se ne bi posvađali. Ja. Je to haram dozvoljeno? Naravno, je, ovdje se vraćamo sad na osnovu. Osnovna stvar po pitanju laganja, oko čega nima razilažimo što je da je veliki grih, da je u osnovi laganje veliki grih izuzetci od tog laganja je ovo što je spomenuto ove tri stvari. Dok ima učenjaka koji jel, e, imam nevi to navodi u svom rijadu sa Alijom, da ima učenjaka koji navode jel, i ostali izuzetke, e, izuzetak drugi može biti, odnosno četvrti u ovom slučaju, da čovjek u nuždi ili velikoj potrebi slaži. A da to laganje u stvari ne bude, e, da se ne vraća na to da se uzme nečiji hak i da se učini nekom zulumu. Znači, govori u nuždi i velikoj potrebi da se smije slagati, ima neve navodi. Mada drugi šinjaci i tu stvar negiraju, jel, u osnovi, e, na što ukazuje, jel, vredosnije hadisi, na što, na što, na što ukazuje Kur'an, e, u mnogim ajetima, da je laganje u osnovi zabranjeno. Znači, to je osnov, pojić malo učenjaka i to je veliki grijeh. Izuzetci si ovo što je spomenuto, ova tri slučaja, ili u, u nuždi, ili velikoj potrebi. E, ova ova stvar što je spomenuto u pitanju, da se slaže da se ne bi dva muslimana posvađali, znači to nije došlo kao izuzetak. Na to musliman se ne treba upuštati, nije mu dozvoljeno e, da se upušta u to kako ne bi, jel, eh, kako bi jel, jel, kako se ne bi posvađala dva muslimana. Znači u osnovi e, to nije dozvoljeno. Služit se, laži, znači e, ovo bi ispalo, znači ako bi ispalo da ovo dozvoljeno, znači da, da čovjek slaže kako se ne bi dvojica posvađala. A to nemamo, taj izuzetak nemamo u širijaskim tekstovima. Onda bi ispalo da se e, laž može koristiti u svim drugim situacijama e, u kojima se vidi neki hajr, rezultat neki hajr. Pa čovjek hoće nešto, e, poziva nekog u islam i vidi ako bi mu slagao nešto da bi to pilo vode da on, da on primi islam. Primjer radi. I da on slaži pa da čovjek onda uh, da vidi bilo koju korist neš, nešto da će biti rezultat korist posljedica biti korisna pa da tu koristi laž znači to bi odvelo otvorilo bi vrata jel da se laži u svim mogućim situacijama kao što imamo kod nas jel danas u praksi jel da, da mnogi ljudi lažu na granicama lažu u opštini lažu za papire lažu za ovo lažu za ono laž malo ne postala osnova jel a iskrenost je u stvari e, rijetka stvar jel i teško je naći jel kod ljudi jel iskrenost je nešto što je aziz a, e, rijetko ne možeš ga nigdje naći, a laž je postala osnova, osnova relacije komentira među ljudima. Nažalost, i među mnogim muslimanima se to dešava. Ne, musliman kod muslimana mora biti osnova istina, a laganje izuzetak u samo u dozvoljnim situacijama i čak i ove dozvoljne situacije nisu uopćeno, nego imaju svoje posebno tomačenje što je tema za sebe. I s ovim završili jel, e, odgovore na pitanje. Molim Allah Žešanu da nam kao bude ovo naše večerašnje duženje, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okupi u svom džinetu i frdeusu kao što nas je okupio večeras ovdje e, na ovom mjestu, da se dužimo uz Allahovu vjeru.